Hrvatski radio, obrazovni program. 11. studenog 1982. godine u Tiru, gradu stotinjak tisuća stanovnika smještenom na jugu Libanona, u tijeku je dan kao i svaki drugi u proteklih šest ratnih mjeseci. 6. lipnja te 1982. izraelska vojska prešla je libanonsko-izraelsku granicu kako bi s juga Libanona otjerala frakcije PLO-a. Tir je bio jedan od gradova u kojemu su se utvrdili pripadnici PLO-a uličnim borbama i topničkom i zrakoplovnom bombardiranju uništen je ili oštećen veći dio grada. Frakcije PLO-a povukle su se iz tira i u gradu se smjestio izraelski vojni obavješteni stožer. Za svoje središte izabrao jednu osmerokatnicu. Do tog studenog PLO je nakon teške i krvave izraelske opsade Beiruta otišao iz Libanona. U zemlji se ponovo razbuktao građanski rat ali jug Libanona bio je relativno miran, posebno kada ga se usporedi s kaosom koji je vlada oko gradova Beiruta i Tripolija. Mir će prestati tog 11. studenog 1982. godine. Tog je dana katnica u Tiru u kojoj se smjestio stožar izraelske vojske skoro zbrisana s lica zemlje. U eksploziji poginuli su deseci izraelskih časnika, obavještajaca i vojnika. Jedan izvor govorio je 75 mrtvih i 28 ranjenih. Drugi izvor govorio je o 74 poginula vojnika i 14 poginulih civila. Izraelske vlasti objavile su priopćenje u kojem je pisalo da je do rušenja zgrade došlo zbog eksplozije plina. Doduše, nakon eksplozije javila se do tada nepoznata organizacija pod imenom Islamski džihad, koja je tvrdila da je ona u zgradu postavila niz dobro postavljenih i tempiranih eksplozivnih naprava ta je tvrdnja odbačena kao hvalisanje jedne obskurne skupine kakvih je u Libanonu te 1982. godine bilo na pretek. Izraelski mediji nazvali su tu eksploziju katastrofom iz tira. U toj je katastrofi stradalo i devet pripadnika izraelske kontraobavještajne službe Shin Bet. Zajedno s njima stradali su i njihovi libanonski suradnici i zatočenici koje su ispitivali. Ali službeno uzrok te katastrofe bio je eksplozija plina proći će skoro dvije i pol godine dok se ne sazna što se zapravo dogodilo tog 11. studenog 1982. godine. Godine 1967. u gradiću Dair Kanun al-Nahru, udaljenom nekih 15 km od Tira, rođen je Ahmed Kasir – u tom gradiću žive uglavnom libanonski šiti i Ahmed Kasir i njegova obitelj nisu se po mnogo čemu razlikovali od svojih sugrađana. On je napustio školu u petom razredu osnovne škole i zaposlio se kod oca, koji je na lokalnoj tržnici držao stol s povrćem i voćem. Kao i veliki dio libanonskih šita, njegova je obitelj trebala novac i Ahmed je otišao raditi u bogatije zemlje Srednjeg istoka. Martin Kramer u eseju pod naslovom Žrtva i samomučeništvo u šiitskom Libanonu, objavljenom u časopisu Terorizam i političko nasilje, piše. Otišao je u Saudijsku Arabiju gdje je tri mjeseca radio kao bolničar u jednoj bolnici. Tamo je uštedio nešto novca. Kad se vratio u Libanon, počeo je voziti kamionet koji je kupio svom ocu novcem koji je zaradio u Saudijskoj Arabiji. S kamioneta je prodavao voće i povrće. Ahmed je redovito išao u džamiju kako bi se molio i pomagao je u njezinom čišćenju i ukrašavanju. Kao i ostali lokalni momci, uživao je u lovu i u izletima. Uskoro se Ahmed Kasir počeo baviti drugim stvarima. Jug Libanona okupirala je izraelska vojska. Znatan broj mladih šita borio se u redovima palestinskih frakcija ili u nekim od brojnih muslimanskih milicija. Sve su se one borile protiv izraelske vojske. Martin Kramer piše. Počeo je obavljati malene poslove za te borce, poput krijumčarenja oružja i praćenja pokreta izraelskih obhodnji. To je radio dok je razvozio voće i povrće. Onda je, bez objašnjenja svojim roditeljima, počeo kamionetom odlaziti u Bejrut. Odlazio bi prije zore i vraćao se nakon sumraka. Njegov otac počeo je sumnjati da mu sin krijumčari oružje. Onda je Ahmed Kasir jednoga dana posudio očevu putovnicu i prebacio registraciju kamioneta na oca. I onda je nestao. Otac je otišao tražiti svog sina, proveo je par dana u Bejrutu, ali nije našao traga Ahmetu. U Libanonu je trajao građanski rat i nestanak jednog mladića nije bio rijedak slučaj. Obitelj je smatrala da je Ahmeda otala milicija Maronita, libanonski kršćana, i da je najvjerojatnije ubijen. Istinu o svom sinu saznaće tek 19. svibnja 1985. godine. Tog 19. svibnja 1985. godine vodstvo šiitske milicije zvane Hezbolah ili Božja stranka objavilo je da je Ahmed Kasir bio prvi samomučenik. Taj naziv dobio jer se 11. studenog 1982. godine s bijelim Mercedesovim kamionetom punim eksploziva zabio u osmerokatnicu u kojoj se smjestio stožer izranske vojske i obavještajnih i sigurnosnih službi. On je bio prvi bombaš samoubojica. Zato su izraelske vlasti smatrale da je zgrada nestala u eksploziji plina. Bio je to prvi slučaj da se netko u vozilu punom eksploziva zabio zgradu. Hezbolah i dan danas slavi 11. studeni kao dan mučenika. Identitet Ahmeda Kasira držan je u tajnosti dvije i pol godine kako bi se zaštitila njegova obitelj. Ahmed Kasir bio je prvi bombaš samoubojica iz redova Hezbolaha, organizacije Libanonskih šita stvorene 1982. godine uz iransku pomoć. Magnus Ransdorp u eseju Hezbolahova središta za obuku piše. Dolazak u Libanon 1500 pripadnika iranskog korpusa revolucionarne garde u srpnju 1982. bio je odgovor na izraelsku invaziju i formaliziran je zajedničkim iransko-sirijskim vojnim sporazumom. Odlučeno je da bi svako izravno uključivanje revolucionarne garde u borbu na strani sirijske vojske bilo politički nemudro i logistički nepraktično jer je pristigli kontingent revolucionarne garde premalen da bi imao ikakvu borbenu ulogu u sukobu s tehnološki nadbočnim i brzo nadirućim postrojbama izraelskih obrambenih snaga. Umjesto toga će se revolucionarna garda usredotočiti na rast i preživljavanje novostvorene milicije pod imenom Islamski Amal, koja se smjestila u vojarni šejka Abdullaha, smještenoj u srcu doline Beka u gradu Balbeku, koji je bio pod sirijskom kontrolom. Osim potpore islamskom amalu, postrojbe revolucionarne garde predvođene vjerskim i vojnim instruktorima imale su i zadatak da se krajem 1982. rasporede u sela na istoku doline Beka, kako bi unovačile i indoktrinirale članove za novostvoreni pokret pod imenom Hezbolah. Do studenog 1982. iranski instruktori vođe Hezbolaha stvorili su jezgru nove milicije. 11. studenog Ahmed Kasiri je izveo prvi veliki napad. Pored revolucionarnih gardista, posebno važnu ulogu u stvaranju Hezbolaha imali su i pripadnici Iranskog ministarstva za obavještajnu djelatnost i sigurnost. Te 1982. godine Hezbolah je dobio i nove ciljeve u Libanonu. Na poziv libanonske vlade u Beiru su došli pripadnici multinacionalnih snaga kako bi osigurali povlačenje PLO-a i uvođenje mira u grad. Multinacionalne snage su činili vojnici Sjedinjenih američkih država, Francuske i Italije. Dolazak iranskih revolucionarnih gardista u dolinu Beka nije bio nepoznat. Američka nacionalna sigurnosna agencija presrela je 1983. godine poruku koja je iz Ministarstva za obavještenu djelatnost i sigurnost poslana iranskom veleposlaniku u Siriji Aliju Akbaru Mohtašamipuru. U poruci se veleposlaniku nalagalo da stupi u kontakt s Huseinom Musavijem, vođom islamskog mala koji je nadzirao vojarnu šejka Abdullaha i da mu naloži da izvede spektakularni napad protiv Sjedinjenih američkih država. Ali nije se znalo kakav će to biti napad. Osamnaest travnja 1983. godine u zgradu američkog veleposlanstva u Beirutu zabio se kamion bomba. Trebalo je tjedan dana da se iz ruševina veleposlanstva iskopaju tijela mrtvih. Smatra se da je u tom napadu poginulo 63 ljudi, više od stotinu ih je bilo ranjeno. Među poginulima je bio i cijin analitičar za Srednji istok Richard Ames i njegovih osmero kolega. Onda je u listopadu 1983. došlo do još većeg napada. Magnus Ranstorp piše. Mohta Šamipuri je kontaktirao Ahmeda Kananija, zapovjednika revolucionarne garde u Libanonu, i naložio mu da pokrene operaciju i sazvan je sastanak na kojem su bili šejk Subhi al-Tufajli, prvi generalni tajnik Hezbolaha, i šejk Abbas al-Musavi, Tufajlijev nasljednik na mjestu generalnog tajnika. Na ovom sastanku razrađen je plan da se sinkroniziraju dva samoubilačka napada kamionima za prijevoz vode. Prema svjedočenju jednog od Hezbolahovih operativaca, koji je bio prisutan na tome sastanku, kamioni su sastavljeni i opremljeni u podzemnom skladištu smještenom u južnim predgrađima Bejruta, znanimi kao Bir al-Beid. Kamion s 19 tona eksploziva dovezao je Iranac po imenu Ismal al-Askari. Operacija je zamišljena i izvedena za mjesec dana. Razmatrao se i napad na talijanski kontingent, ali se od njega odustalo jer su talijanski vojnici bili smješteni u šatore. Na taj se način nije mogao ubiti dovoljno veliki broj. Za cilj su odabrane vojarne američkih marinaca i francuskih padobranaca. Oni su bili smješteni u velike zgrade izgrađene od armiranog betona. 23. listopada 1983. godine dva kamiona bombe u razmaku od dvije minute zabili su se u vojarne i ubili 241 američkog marinca i 58 francuskih padobranaca. Do kraja te 1983. godine Hezbollah će izvesti još jedan spektakularni samoubilački napad, govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar. Odmah nakon napada na američku i, i francusku vojarnu, uslijedilo je ono zašto se Hezbolah i pripremao. Jer pokazao je libanonsko stanovništvo, prije svega svojim šitima, koja je prava snaga u Libanonu. Pa pogledajte šta mi radimo. Rušimo ko kule od karata američko veleposlanstvo sa svim cijašima, američke i francuske vojarne, pobjegli su glavom bez obzira. A sad ćete vidjeti što ćemo cionističkom agresoru napraviti. I oni u Tiru, gradu Tiru, jedan veliki kamion, bomba, se zaliječe u četverokatnicu u kojoj gine 60 izraelskih obavještajnih časnika i njihovih falangističkih saveznika koji su oni tu obučavali. To je bio glavni operativni e, centar vojno obavještajne službe Izraela Amana. To je najveći gubitak koji je Izrael na obavještajnom planu i zgrada je bila potpuno tajna. Tada zapravo je jasno e, što se stvorilo, što se stvara. Istrage su sve pokazale da se ne može dokučiti e, na koji su način to izveli, kako su to planirali, jer je od onda pa sve do danas sve rađeno konspirativno. Napad na stožer izraelske vojske i sigurnosnih službi koji se dogodio krajem 1983. godine naziva se u Izraelu druga katastrofa iz tira. Povod za napad mogao bi biti događaj koji se dogodio sredinom listopada te 1983. Jan Black i Benny Morris u knjizi Izraelski tajni ratovi pišu. 16. listopada 1983. godine, na dana Šure, koja obilježava mučeništvo šiitskog imama Huseina, nervozni izraelski vojnici ubili su u gradu Batiji dvije i ranili još nekoliko osoba tijekom tradicionalne žalobne povorke. Samoubilački napad u Tiru dogodio se nepunih tri tjedna nakon toga incidenta. Kada je počela operacija Mir za Galileju, kako je izraelska vlada nazvala invaziju na Libanon, veliki dio šita je s olakšanjem dočekao kraj vladavine frakcije PLO-a. Pod tim frakcijama jug se Libanona pretvorio u zemlju bezakonja. Povjesničar Fuada Jami čak tvrdi da je Izrael tada za šite učinio ono što oni sami nisu mogli. Oslobodio ih je tog jarma. Krajem 70. godina 20. stoljeća izraelske obavještene službe pokušale su čak sa šitima raditi na savezu protiv PLO. Ali šiti nisu mogli otvoreno podržati Izrael. Mogli su se samo nadati da izraelska okupacija Libanona neće dugo trajati. Okupacija je potrajala i tako je Izrael dobio novog suparnika. Black i Morris u knjizi Izraelski tajni ratovi pišu. Vojna obavještajna služba predvidjela je da će se nezadovoljstvo šiita pretvoriti u aktivni otpor ako Izrael produži svoj boravak u Libanonu. I tako je bilo. Palestinski i šiitski borci, radeći zajedno u nacionalnom pokretu otpora, uskoro su pretvorili svaku cestu u ratište, svaki položaj izraelske vojske u cilj i tako potaknuli beskrajni ciklus zasjeda i odmazdi, pretraga, uništavanja kuća, masovnih uhićenja, daljnjih zasjeda i postavljanja bombi pored putova, pa onda još izraelskih odmazdi, koje su uvukle još veći dio lokalnog stanovništva u mrežu neprijateljstva. U nepunih godinu dana jug Libanona je od relativno mirnog područja u kojemu su se uglavnom borili ostaci palestinskih frakcija postao ratište. I glavni neprijatelj Izraela više nisu bile frakcije plo ili nacionalni pokret otpora ili stara šiitska milicija Amal. Sada je Hezbolah počeo sa svojim napadima ta nova milicija usvajala je i nove načine borbe. Jedan od njih bilo je i otimanje civila stranaca. U međuvremenu, u cijelom tom razdoblju, a da zavara tragove, Hezbollah se bavio, nije pljačkao banke, ali je masovno otimao strane novinare, humanitarne radnike, svakoga koji je došao u njihovu zonu, svako koji je došao u njihovu zonu nenajavljen ili zbog neke misije bio je naprosto usisan. Bio to protestantski pastor ili nekakav e, aktivist Crvenog križa koji nije imao pojma šta se, tu, šta se tu zbiva. I oni su zarobljeništvu ostali od 3 do 5 godina. I zato je Hezbollah onda, kada je već bilo jasno da se pojavljuje tu pravi igrač, zato je dobio uz novce, o njemu se stalno pričalo. Pričalo se u medijima jer je on počeo onda masovno napadati Izraelce. Godine 1982. u dolinu Beka došlo je 1500 pripadnika elitnih postrojbi iranske revolucionarne garde zvanih Al-Quds ili Jeruzalem. Oni su u dolini Beka utemeljili tabore za obuku mladih šita koji su se okupljali u novoj miliciji koja je dobila ime Hezbolah, Božja stranka. Unutar Hezbolaha stvorila su se tri odjela. Odjel za vjersku indoktrinaciju, za vojnu obuku i za vođenje terorističkih aktivnih postrojbi. Ta tri odjela postala su kasnije temelj takozvanog posebnog sigurnosnog aparata. Taj aparat je nadležan za sve terorističke i gerilske akcije Hezbolaha. Magnus Ranstrup piše. Zbog sigurnosnih razloga zapovjedna struktura podijeljena je na 75 različitih odjela, koji čine tri pokrajinska zapovjedništva. Zapovjedništvo za Južni Libanon, za Dolinu Beka i za Južna predgrađa Bejruta. U Hezbolahove borbene postrojbe skoro se nemoguće infiltrirati. Njihove postrojbe ne čini više od tri ili četiri člana, koji se na misije infiltracije u Južni Libanon raspoređuju iz doline Beka ili iz nekog drugog područja koje je blizu jugu. Viši časnik islamskog otpora u pravilu vodi tabore za obuku ili odmor i nadzire skupinu od dvadesetak pripadnika Iranske revolucionarne garde, koji su raspoređeni u svakom taboru. Svaki daje stručni savjet za neki oblik gerilskog ratovanja. Ta taktička obuka obuhvaća proučavanje i učenje tehnika zasjede, skrivanje i detonaciju bombi pored ceste, minobacačke napade, napredne izviđačke i obhodne tehnike, metode infiltracije i aspekte psihološkog ratovanja. Ključnu pomoć u osnivanju takvog aparata dali su pripadnici Iranske revolucionarne garde i obavještajne službe. Ali oni su počeli raditi s ljudima koji su bili itekako voljni slušati savjete svojih učitelja. Jug Libanona je dugo ključao. Eksplodirao je te 1982. godine. Prelako je zapravo Iran optuživati da je on stvorio. Pa on uopće nije stvorio Hezbollah. Tek kasnije dolazi do iransko e, savezništva između Irana i Hezbolaha, Uh, e, uh, e, tek od, iza uh, 1979. kada Khomeini dolazi na vlast. Međutim, odmah od početka Khomeini voli sve šite e, njihove svećenike i dužnosnike iz Libanona, jer su oni jedini njega podržavali još od 1967. godine kad je on bio anonimus. Oni vjernici šiitske u Iraku su znali ko je on, da je on vrhovni vjerski poglavar iz Karbale, protjeran, jedva ostao živ. Francuska tajna služba ga je 15 godina štitila u Parizu da ga sadam ove tajne službe ne likvidiraju. I onda 79. godine dolazi na vlast i izdaje državnu, državničku naredbu da se šiti u Libanonu mogu dobiti što god žele. Što god Iran ima, podijelit će se njima. Ali Iran, budimo realni, Iran dok je ratovao s Irakom nije mogao puno odjevati svojih sredstava e, u Libanonu. Nakon svake akcije ona se proučava kako se ne bi ponovile greške. Na taj se način borbene postrojbe Hezbolaha usavršavaju. Pored tog posebnog aparata postoji onaj politički koji se kristalizira u 90. godinama 20. stoljeća i koji se sastoji od izvršne šure koja raspravlja o strateškim pitanjima. Pored nje postoji i šura koja donosi odluke i ona daje odabrenja za akcije. Tu je i politički ured koji nadzire regulaciju, propagandu i službe koje daju potporu borbenom aparatu. Sve se te službe međusobno preklapaju. Na čelu Hezbolaha je generalni tajnik, a tu je još važna i uloga duhovnog vođe Saida Muhameda Fadlalaha, vrhovnog šiitskog klerika u Libanonu. Pored svih tih institucija postoji i mreža dobrotvornih udruga i službi koji pružaju socijalnu i medicinsku pomoć stanovništvu u Libanonu. Ta je pak mreža Hezbolahu privukla na stotine tisuća ljudi. Nitko od tih obavištenih službi nije uspjevao prodjeti u redove Hezbola. Zato što ih nije susretao. Zato što su oni svoju nevidljivost od početka gradili. Vani su bile vođe, mule, Izrael je nekoliko puta, nekoliko šejka oteo, ali pokret nije ugušen, jer oni nisu ti koji vode igru. Oni su potpuno nevidljivi i anonimni. Oni se ne slikaju po novinama, ne daju izjave. Oni se bore za svoju stvar. I to je to. Oni su poput onih asasina, asasina, kako hoćete, koji su nastali tamo u 12. stoljeću on, u Siriji. To je to. Profesionalci, teroristički profesionalci ekstra klase. Abu Nidal i svi oni ekstremisti koji su, su amateri prema onome e, što je Hezbollah radio. Znači, on je uspio sa asimetričnim postupanjem i asimetričnim oružjima uspio je e, zadati teške udarce Izraelu, poniziti Amerikance i Francuze, izboriti se za bolju poziciju, jer svi su ga nakon toga naravno štovali i on je, za razliku od drugih, u onom drugom dijelu građanskog rata libanonskog izašao najmanje krvavih, njegova košarla je bila najmanje krvava jer su se znali čuvati. On je uvijek rekao da ima svega nekoliko stotina boraca koje je povremeno pokazivao, a svi ostali su bili u ilegali. I ono što je najvažnije, kad se rad završi, kad se postigne primirje, oni iščezavaju. To je bilo i 2006. godine kad se završio rat sa Izraelom, jednostavno ta vojna vidljiva infrastruktura je nestala, povukla se jedan od Hezbolahovih vođa nakon povlačenja multinacionalnih snaga iz Libanona rekao je da su te sile pobjegle od par muslimana koji su voljeli mučeništvo. Nakon što su se iz Libanona povukle multinacionalne snage, glavni je neprijatelj Hezbolaha postala izraelska vojska. I nastavio se niz napada na izraelske vojnike. Duhovni vođa Hezbolaha, Muhammed Fadlalah, Ovako je opisao taktiku koju je šitska organizacija koristila protiv izraelske vojske na jugu Libanona. Izraelski vojnik, kojeg su smatrali nepobjedivim, sada je negdje bio ubijan malim eksplozivnim nabojem, a negdje metkom. Narod je odjednom bio ispunjen smoći i ta moć sada mogla biti upotrijebljena na novi način. Sada smo upotrebljavali male snage i rat živaca, a protiv toga tenkovi i zrakoplovi ne mogu ništa. Uz bombaše samoubojice koji su što pješice s eksplozivom oko pasa, što kamionom ili automobilom napunjenim eksplozivom napadali izraelske nadzorne točke ili obhodnje, Hezbolah je čak koristio i magarce. Čovjek bi na magarcu umjesto drva, voća ili povrća stavio eksploziv, prišao izraelskom transporteru ili kamionu ili nadzornoj točki i detonirao taj eksploziv. Pored takvog načina ratovanja, Hezbolah je odlučio izgraditi i svoju infrastrukturu sve te ljude koji su školovali kao građevince, a biti građevinski poduzetnik je top zanimanje na cijelom bliskom i srednjem istoku, svuda, od Egipta preko Jordana, palestinskih područja do Iraka i Irana, oni su izgradili podzemna skloništa, skladišta, vojarne, bolnice i to ispod civilnih naravno objekata, ispod stambenih kuća i oni su nedodirljivi. Njih sateliti ne mogu stimiti njih bespilotne i špijunske letjelice Izraela koji stalno zuje ne mogu očiti, bilo kakvi infracrveni drugi uređaji ne funkcioniraju. I ta je organizacija uspjela napraviti još jedno strašno, za Izraelce strašno strateško iznenađenje, nabaviti industrijski proizvedene rakete za obične višecivne bacače raketa za VBR-e koji su se pokazali u onom ratu, ljetnom ratu 2006. razarajući za onaj sjeverni, sjeverni dio Izraela i Izrael od onda apsolutno respektira Hezbollah, da pače postoji glasine o tome da neki e, neizravni preko pet posrednika postoje kontakti gdje Izraelci traže od Hezbolaha da bude pasivan ukoliko on ima loši odnose s palestincima, napada na palestinske ciljeve u Gazi slično, da se on u to ne miješa, a on se obvezuje da ih neće više vojno, vojno napadati. Kada je Hezbollah napao multinacionalne snage, one su uzvratile na napad. Uzvrat nije bio djelotvoran. Nakon napada na vojarne američkih marinaca i francuskih padobranaca pored kuće duhovnog vođa Hezbolaha, šejka Fadlalaha, eksplodirala je bomba. Šejk nije ozlijeđen, ali u eksploziji stradalo 83 libanonskih civila. Napad neki od stručnjaka za terorizam pripisuju ci. Kada su Izraelci otkrili za novu miliciju koja se pojavila u Libanonu i koja je dva puta raznijela stožar u tiru i počela s napadima na izraelske vojnike, ona je postala meta izraelske vojske sigurnosnog aparata. Taj aparat odgovorio puno ubojitije od multinacionalnih snaga. Povisničar Martin Van Kreval u knjizi Mači Maslina piše. Sjajni i obavještajni podaci omogućili su izraelskim obrambenim snagama da odrede gdje su vođe i da ih pronađu čak i u automobilima u kojima su se vozili. Nekoliko je tih vođa ubijeno ili uhićeno u prepadima komandoskih skupina, ali rezultati su bili razočaravajući, jer su novi vođe zamijenili stari. Često su izraelske obrambene snage uzvratile vatru na izvore vatre, kako je glasila službena formulacija. Kako je Južni Libanon gusto naseljeno područje, uslijedile su civilne žrtve. Njih je bilo još više, jer su gerilci često operirali iz baza koje su bile smještene blizu sela ili u njima. Kada su civili stradali, Hezbolah bi odgovarao vatrom iz Kaćuša po naseljima na sjeveru Izraela. U srpnju 1989. izraelski komandosi su otkrili vođu Hezbolaha šejka Abdullah Karima Obejda. Godine 1992. generalni tajnik Hezbolaha Sheikh Abbas al-Musavi ubijen je raketom iz izraelskog helikoptera. Uz njega su u automobilu poginuli i njegova supruga i dijete. Život pripadnika Hezbolaha i njihovih iranskih i sirijskih instruktora postao je težak. Danju i noću su nad Libanonom krstarile bespilotne letjelice koje su pretraživale zemlju u potrezi za Hezbolahovim jedinicama i bazama. Po tlu su krstarile ophodnje izraelskih komandosa. Najopasniji su bili pripadnici takozvane egoz izviđačke jedinice. Takav način borbe donosio je rezultate protiv palestinskih gerilaca i terorista. U 70., 80., 90. godinama, pa i nakon 2000. godine, izraelska vojska i sigurnosni aparat uspjevali su slomiti kičmu protivniku ili ga polako ugušiti. S Hezbolahom to nije išlo. Palestinci su uvijek išli neselektivno oni su naprosto i kad su počeli Hamas sa svojim terorom, pravim terorom, dižući u zrak izraelske restorane, pizzerije, kafiće i autobuse prije svega, udar na javni transport gdje se najlakše možeš, e, mogao si se ranije probiti, e, sada sve teže zbog e, izraelskog protuodgovora. To je jedan, bio jedan divljački, jedan primitivni način političke borbe, koji je samo ujedinjavao izraelsku javnost i židove ne samo u Izraelu, nego i šire. I bacio je vrlo ružnu sliku na takav način borbe. A kod Hezbolaha upravo su na to računali. Mi napadamo vojsku. Oni su tu došli, niko ih nije zvao, oni su okupatori, mi ih napadamo srim sredstvima i oni ginu. Pa ginu i naši. Nepravedno je roniti krokodilske suze samo za jednu stvar, samo za jednu stranu. I ono što je i za Izraelce e, bilo e, šokantno jest da ih neko da ih neko se usuđuje da neko izravno i to e, vrlo planirano i sofisticirano da ih doista ugrožava da ugrožava njihovu vojsku, a oni na to nisu naviknuti jer su Palestinci svi gerilci koji su ranije postojali, oni su uglavnom napadali na civilne ciljeve. kad su to radili sa kalašnjikovima i e, operacije njihove po Europi, po svijetu, ubiti invalida u kolicima, onaj poznati e, slučaj sa Akile Laurom, Brodom i slično. Znači, te metode borbe su zapravo više štetile palestinskoj stvari nego koristile. Bombaši samoubojice nanijeli su teške gubitke izraelskoj vojsci. Oni su otjerali iz Libanona multinacionalne snage. Korištenje samoubojica ovako je opravdao Muhammed Said Fadlalah, duhovni vođa Hezbolaha. Ne postoji razlike između muškarca koji umre s puškom u ruci i muškarca koji se raznese bombom. Koja je razlika između odlaska u bitku znajući da ćeš u njoj ubiti deset neprijatelja i onda poginuti i odlaska u bitku znajući da ćeš poginuti u isto vrijeme kad ubijaš deset neprijatelja? Ali najviše žrtava u izraelskoj vojsci odnijele su takozvane bombe pored ceste. Magnus Ransdorp piše. Hezbolahovi borci bili su posebno inovativni u korištenju bombi postavljenih uz ceste. To je bilo najubojitije oružje koje je koristio islamski otpor i ono je izraelskim obrambenim snagama i vojsci Južnog Libanona nanijelo više od polovine gubitaka. Te su bombe postajale sve sofisticiranije i sve su se bolje skrivale. Hezbolah je, koristeći tehnologiju fotočelija i mobilnih telefona, razvio sofisticirane elektronske uređaje za detonaciju bombe na daljinsko upravljanje. Često je te bombe skrivao unutar vrtnog kamenja napravljenog od fiberglasa i tako ih učinio nevidljivima i neraspoznatljivima u okolišu Južnog Libanona. 10. lipnja 1985. godine, nakon tri godine okupacije Južnog Libanona i 654 mrtva i 4000 ranjenih, izraelska vojska povukla se s većine libanonskog teritorija. Izraelska vojska zadržala je 15 km duboku sigurnosnu zonu na jugu Libanona, tampon zonu protiv raketnih i topničkih napada na Izrael. Na jugu Libanona Izrael je podignuo 80 km dugu ogradu s reflektorima, senzorima koji su trebali otkriti pokrete u blizini ograde i sa središnjim računalom koje je procesuiralo te podatke. Ali protiv te ograde Hezbolak je nastavio boriti se koristeći staru taktiku. Hezbolak je nastavio napadati Izrael i preko te ograde. Oni su usto što su izgradili podzemne utvrde po cijelom južnom Libanonu u dolini Beka, odatle se nikada nisu makli, da pače preuzeli su mnoge položaje Sirijaca kad je sirijska vojska otišla. I oni su potajno dopremili u Libanon i rasporedili ukupno 14.000 industrijskih proizvedenih e, raketa za vbr -e od kalibra 122 pa na više, do 300 mm. Dio su prilagodili oružjima i cijevima koje su sami proizvodili, ali njih nije bilo dovoljno, mi možemo doista govoriti da je u zadnjih 5-6 godina Iran se potrudio da tajnim kanalima dopremi takve rakete, koje nisu one raketice kasam koje ispaljuju palestinci iz Gaze na Izrael, nego se radi o oružjima. E, jedna e, baterija bitnica od četiri kamiona sa višecivnim bacačima raketa kalibra 122 mm, e, sustav bn 21 poznati ruski, koji je onda Iran je to modificirao i stvarao kasnije naprednije modele, oni, jedan sa takav kamion zamjenjuje 90 haubica od, od 122 mm. Onda se možete misliti koja je to vatrena može. Drugo, te rakete su nevođene, ali one ipak mogu imati uz e, stabilizacijska krilca, prepravljena i uz primitivnije žiroskopske uređaje oni mogu biti prilično precizne. Osobito ako se gađaju e, vojni objekti, e, luke, a i da ne govorimo o gradovima. Dva je puta Izrael pokušao masovnim napadima na jug Libanona naslomiti kičmu Hezbolahu. Oba pokušaja bila su odmazda na Hezbolahovo bombardiranje naselja i gradova na sjeveru Izraela. Prvi je put u ljeto 1993. Izrael pokušao slomiti Hezbolah. Nije mu uspjelo. Onda je u proljeće 1996. premijer Izraela Šimon Perez odobrio operaciju pod nazivom Plodovi gnjeva. Kako je ta operacija tekla, opisuje Martin van Kreveld. Na zemlji topnički radari i laserski određivači udaljenosti Ubacivali su u kompjutore, kojima su sada bile opskrbljene sve topovske cijevi, koordinate s kojih su pripadnici Hezbolaha ispaljivali rakete. Tako je izraelsko topništvo, dok su još rakete ispaljene iz kaćuša bile u zraku, gađalo Hezbolahove položaje s kojih su se ispaljivale te rakete. Izraelski brodovi gađali su položaje Hezbolaha na obali. Djelovanje izraelskih helikoptera bilo je impresivno. Sve su rakete ispaljivali kroz prozore kuća u gusto naseljenim područjima. Od vatrene moći koju je Izrael upotrijebio u operaciji Plodovi gnjeva, zastajao je dah. Ona je bila još strašnija jer je trajala bez prestanka i danju i noću. Martin van Creveld, inače jedan od najuglednijih vojnih povjesničara, dalje piše da kad bi cilj te vatrene moći bila sirijska oklopna kolona koja bi se probijala kroz Golansku visoravanu dolinu Jordana, od te kolone ne bi ostalo ništa ali nakon prikazivanja takve vatrene moći izraelske obrambene snage ubile su samo 60 pripadnika Hezbolaha. I znatno su smanjile broj kačuša, ali ih nisu sve uništili. I dalje su rakete, do duše sada manje brojne, padale po sjeveru Izraela na kraju je godine 2000. premijer Ehud Barak, koji se i sam godinama borio protiv Hezbolaha, izdao zapovjed da se izraelske obrambene snage povuku s juga Libanona, iz takozvane sigurnosne zone. I tako je Hezbolah uspio u nečemu u čemu nisu uspjele niti vlade velikih arapskih država, niti sve palestinske frakcije. Primorao je Izrael na povlačenje. To je pokazalo Izraelcima, Izraelci su se naučili, da sve može, sve što je u uniformi, u odori vojničkoj, cijeli materijal vojni, da nema više sigurnosnih zona, da sve može biti napadnuto. Između ostalog, i evo jedan primjer, već tri godine iznad Izraela zuje također bespilotne letilice. Ne samo izraelske letilice, bespilotne robotoni sustavi jako napredni, zuje iznad Izraela i izviđaju. Nikada ih nisu uspjeli presjetiti jer je to gotovo nemoguće. Idu po noći, idu jako nisko, služe se, e, mijenjaju stalno rutu i snimaju te teritorije. Hezbollah, on je nabavio, to su letilice bespilotne iranske proizvodnje, koje su oni još malo modificirali, što je dokaz da imaju infrastrukturu. Da oni imaju vlastitu infrastrukturu, oni su u stanju održavati znači, ta oružja i te bespilotne letilice mogu pretvoriti u borbena sredstva leteća za napade na brodove, što su i napravili, skoro potopivši onu izraelsku raketnu e, topovnjaču 2006. pred Libanonskom ovo i da oni uz rakete zemlja-zemlja kopnene dobivaju također rakete za borbu protiv izraelskih e, brodova na moru, a kojih niko nikada nije vidio, ali oni postoje. Postoji bespilotne letjelice. Znači, savršena organizacija koji je jedini cilj da se neprijateljskim vojnim snagama nanesu udarci o kojim će on razmišljati, neće više slati svoje snage tek tako u područja koja mi kontroliramo, a s druge strane to će povećati respekt, odnosno ugled, ugled same organizacije, ugled libanonskih šita prije svega u arapsko-islamskom svijetu. Kada se Izrael povukao iz Libanona, Hezbollah nije prekinuo s napadima. I tu se pokazalo drugo lice te organizacije. Ona se borila za kraj okupacije, ali svo to vrijeme ona je bila neka vrsta produžene ruke Irana. A ta produžena ruka nije prezala od terorističkih akcija. Na ubojstvo generalnog tajnika Al-Musavija, Hezbolah je odgovorio postavljanjem automobila bombe pored izraelskog veleposlanstva u Buenos Airesu. U eksploziji bombe poginulo je 29 civila, njih je 300 ranjeno. Dvije godine kasnije uz iransku pomoć Hezbolah je postavio bombu u glavnu zgradu Izraelskog centra u Buenos Airesu. Poginulo je 85 civila, ranjeno je njih oko 200. Nakon toga u Paragvaju, Brazilu, Argentini i Urugvaju otkrivene su brojne Hezbolahove ćelije. Godine 1986. pariški metro potresle su eksplozije. Postavili su ih operativci Hezbolaha uz pomoć iranskih instruktora. Cilj napada bila je promjena francuske politike prema iračko-iranskom ratu. Nakon tih bombi Francuska je donekle smanjila pomoć Iraku u Buenos Airesu apsolutno stoji Hezbollah. Njihovi operativci, ali Iran se nije izravno petlja u to, jer bi bilo jasno, odmah si sumnjiv, imaš motiv, prvo idemo na tebe. Ali zbog toga što su Hezbollahovci zaista konspirativni, što te veze nisu vertikalne, nego su horizontalne i jedna čelija ne pozna drugu, a danas za Boga te elektronski sustavi komuniciranja su takvi da ti možeš kodirati što god želiš i to preko interneta plasirati odmah iste sekunde. Ne moraš više slati kurire, ne moraš telefonirati vezama nesigurnim koje se kontroliraju i slično. Jednostavno oni mogu provesti svaku akciju koju su pažljivo isplanirali. Ali ima nešto opasno, strašno opasno u tome, a to je da Iran kada veli Amerikanci i Izraelci, nemojte se igrati, jer ako nas napadnete, vi nigdje niste sigurni. Mi ćemo vas napadati sa svim sredstvima s kojima raspolažemo i sa svim ljudima, sa svim našim ljudima. Iranaca nema puno po svijetu. Ono što je od emigracije, pa to je sve protiv eh, sadašnjeg režima u Teheranu. Ali zato Hezbollah je taj koji može biti, koji ima agenturu vani, koji ima ljude, koji, ih može, koji su obučeni i koji mogu napraviti daleko veće štete u zapadnici industrijskoj civilizaciji, prije svega najjeftini način je napad na javni transport. Godine 1992. nakon što je raketa iz izraelskog helikoptera ubila generalnog tajnika Hezbolaha Abasa al-Musavija, zajedno s njim su ubijeni njegova supruga i dijete, za novog generalnog tajnika odabran je šejk Hasan Nasralah. Tada mu je bilo 32 godine. Uz Nastralaha se veže takozvana teorija paukove mreže. Teoriju je u intervju u dnevniku Harec objasnio bivši načelnik glavnog stožera izraelskih obrambenih snaga, general Moša Jalon. To je teorija koja se pripisuje Hezbolahovom generalnom tajniku Hasanu Nasralahu. A ona kaže da je Izrael vojna sila, ali njegovo civilno društvo je potrošačko i ono više nema volju za borbom. Izraelska vojska je jak, Izrael ima tehničku nadmoć i ima strateške potencijale, ali njegovi građani više nisu voljni žrtvovati svoje živote kako bi obranili nacionalne interese i ciljeve. Prema tome, izraelsko je društvo poput paukove mreže. Izgleda jako izvana, ali dodirnite ga i ono će se raspasti. Nasralah i druge vođe Hezbolaha smatraju da se teorija paukove mreže može primijeniti prema većini zapadnih zemalja. To su potrošačka društva koja više nemaju volje za borbom i nemaju sposobnost podnošenja žrtava. Godine 2006. Hezbolah je izveo jednu od svojih akcija. Iz Kaćuša je gađao gradove na sjeveru Izraela. Bila je to diverzija. Pravi napad dogodio se na izraelskoj strani granice gdje su napadnuta dva oklopna vozila. Poginula su tri izraelska vojnika, dvojica su ranjena, a dvojica su uhvaćena i odvedena u Libanon. Izrael je na taj napad odgovorio masovnom odmaznom. On je išao koristeći e, doktrinu o apsolutnoj tehnološkoj premoći na kopnu i u zraku, on je sravnio s zemljom pola Libanona, da tako kažem. On je svu vidljivu vanjsku infrastrukturu, ali ne samo e, onu koju su koristili šiti, libanonski šiti, nego i šire, pa je onda došlo do općeg nezadovoljstva u Libanonu, jer e, jedna zračna luka velika u Beirutu nije šiitska, nego je opće libanonska, ali s obzirom da su se njom vrlo vješto koristili i ovi letovi razni transportnih aviona, neobilježeni, prefarbani gdje se dovozilo oružje, ovi kontejneri sa raketama. Izrael je onda listom sve uništavao i on je napravio ogromnu štetu, a da zapravo gledajući s kvalitativnog stanovišta nije puno naštetio Hezbollah. Njih je izginulo nekoliko stotina u, na jugu Libanona, s tim da je Izrael prvi put u svojoj povijesti doživio da napreduje dva kilometra. Zašto? Jer je tu imao bedem, podzemni bedem. Svi oni borci koji su bili u podzemlju, pa su ih Izraelci opkolili, oni su imali tunele na sve strane, pa su im dolazili često sa e, leđa s boka tukli po Izraelcima ono u ljeto 2006. Kad su Izraelci shvatili i blokirali sve, Onda bi oni čekali da izraelski komandosi siđu u podzemlje i onda bi aktivirali eksplozive i ubijali se. I tu je Izrael imao od onih 102, 103 mrtvo vojnika, dvije trećine je poginulo u tim štakorskim tunelskim ratovima. Hoće li rat iz 2006. godine imati svoj nastavak? Godine 2007. izraelski zrakoplovi napali su ciljeve u sjevernoj Siriji. Do dan danas ne zna se što su gađali. Najviše stručnjaka smatra da su gađali nuklearna postrojenja koje je Sirija gradila uz pomoć Sjeverne Koreje. Seymour Hersh u članku objavljenom u New Yorkeru pod naslovom Udaru Tami donosi i ovaj razlog za taj napad. U Tel Avivu jedan više izraelski dužnosnik mi je rekao Sirija misli da je Hezbolah 2006. pobjedio u ratu. Nasralah zna koliko ga je taj rat koštao. Jedna trećina boraca mu je ubijena. Infrastruktura mu je bombardirana i 95% njegovih strateških oružja je uništeno. Ali Asad ima taj kompleks od Nasralah i on misli da je Hezbolah pobjedio. I on misli, ako su to oni napravili, možemo i mi. To je dovelo do pojave pustolovnog duha u Damasku. Danas su znatno trijezniji. Kako će se završiti sukob između Hezbolaha i Izraela? Što će se dogoditi ako i kada Iran se približi stvaranju atomske bombe? Govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar. Da, su stvari vrlo ozbiljne, pokazuje to da je Izrael nakon mnogo godina izvadio iz ladice svoj stari projekt on ima rakete zemlja zemlja tipa Jerihon 1 i Jerihon 2 ili Jericho kako vele Amerikanci. Sada je hitno ide na projektu razvija, odnosno dovršava e, projektil Jerihon 3 projekt, a to je da ta raketa ima domet od 5000 km. On time želi pokazati e, ako Hezbollah navali na naše sve snage, sljedeći cilj će biti cijeli Iran, bilo gdje. Jer on sa ovim e, Jerihom 2, on je tek jedva mogao e, doseći e, rubne i one dole južnije dijelove Irana. Morao bi slati ratno zrakoplovstvo, što je preriskantno. Na svim tim sustavima, na svim tim VBR-ima, od onih e, taktičkih s najmanjim dolbitom 20-25 km, ima kazetnu bojnu glavu. Da pada s padobranima, da ima usporeno paljenje, da tuče po pješaštvu, poklopnim vozilima, po civilnom stanovništvu i mnogi vele da bi tu također biološka i kemijska sredstva se mogla. Ali ja bi to isključio jer na ovaj klasičan način se može, vidjeli smo, napraviti velika šteta, a cijelu jednu zapadnu e, civilizaciju, uključujući Izrael, držati u stalnom strahu, napetosti. Izrael je recimo trošio za svoju sigurnost e, prije deset godina milijardu dolara Danas je to 4-5 milijarde dolara. Možemo si zamisliti koliko troše Amerikanci zato kad apsolutno e, u jednom čak paranoičnom obliku vode računa da se onako poniženje iz 2001. iz rujna više nikada ne ponovi. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Tomislav Šamec, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. floriment